Ozdravljenje kod kupališta. Poglavlje 5. Poslije toga bijaše židovski blagodan, te Isus uziđe u Jerusalem. U Jerusalemu se kod ovčih vrata nalazi kupalište, koje se jevrejski zove Bethazana i ima pet tremova. U njima je ležalo mnoštvo bolesnika, slijepih, romih, uzetih. Onda pak bijaše neki čovjek, bolestan, 38 godina, kad ga Isus vidi gdje leži i kada dozna da je tako već dugo, rekne mu, želiš li ozdraviti? Odgovori mu bolesnik, gospodine, nemam nikoga da me spusti u kupalište kad se pokrene voda, dok ja dođem, drugi siđe prije mene. Rekne mu Isus, ustani, uzmi svoju postelju i hodaj. I čovjek odmah ozdravi te uze svoju postelju i poče hodati. A taj dan bijaše subota. Židovi su stoga govorili o iscijeljenome. Subota je i nije ti dopušteno nositi svoju postelju, a on im odgovori, onaj koji me ozdravi reče mi, uzmi svoju postelju i hodaj. Oni ga zapitaše, ko je taj čovjek koji ti reče, uzmi i hodaj, ali izliječeni nije znao ko je taj. Isus se naime sklonio jer je bilo mnoštva na tvom mjestu. Poslije toga Isus ga nađe u hramu i reče mu, eto, ozdravio si, ne griješi više da se što god gore ne dogodi. Čovjek ode te javi židovima da je Isus onaj koji ga je ozdravio. Židovi stoga stadoše napadati Isusa što je to učinio subotom, a Isus im odgovori. Moj otac sve do sad radi, pa ja radim, stoga su židovi još više nastojali da ga ubiju, jer ne samo da je kršio subotnju, već i Boga nazivao svojim ocem, izjednačujući sebe sa Bogom. Jednakost sina sa ocem. Isus im je na to odgovorio. Zaista, zaista, kažem vam, sin ne može ništa činiti sam od sebe, nego ono što vidi da čini otac, jer što on čini, to isto čini i sin. Jer otac ljubi sina i pokazuje mu sve što sam čini, pokazat će mu i veća dijela od ovih koje ćete sada čuti. Jer kao što otac podiže i oživljuje mrtve, tako i sin oživljuje koje hoće. Otac naime sudi nikome, nego je sav svoj sud predao sinu, kako bi svi poštovali sina kao što poštuju oca. Ko ne poštuje sina, ne poštuje ni oca koji ga posla. Zaista, zaista kaže vam, ko sluša riječ moju i vjeruje onome koji me posla, ima život vječni, te ne dolazi na sud, nego je prešao i smrti u život. Zaista, zaista, kaže vam, dolazi čas i sada je, kad će mrtvi čuti glas Sina Božijega i koju čuju živjeće, jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi i dade mu vlast da sudi, jer je sin čovječi. Ne čudite se ovome, jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima čuti njegov glas i izići, oni koji su činili dobro, na uskrsnuće života, a koji su radili zlo na uskrsnuće osude. Ja ne mogu sam od sebe činiti ništa, kako čujem, sudim i sud je moj pravedan, jer ne tražim volju svoju, nego volju onoga koji me posla. Ako ja svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito. Postoji drugi koji svjedoči za mene i znam, istinito je svjedočanstvo kojim svjedoči za mene. Vi ste poslali Kivanu i on je poslao posvjedočiti za me istinu, ali ja ne primam svjedočanstva od čovjeka, nego to govorim kako biste se vi spasli. On bijaše svjetiljka koja gori i svjetli, a vi htjedoste samo za čas uživati u njezinoj svjetlosti. Ja pak imam svjedočanstvo veće od Ivanova, jer dijela koja mi je otac dao da ih izvršim upravo ta dijela koju činim svjedoče za mene da me je otac poslao. I onaj koji me je poslao, otac, sam je posvjedočio za mene. Niti ste ikad čuli njegova glasa, niti vidjeli njegova običaja, a ni riječ njegova ne prebiva u vama, jer ne vjerujete onome koga on posla. Istražujte pisma, jer vi sami mislite po njima imati život vječniji. I ona su ta koja svjedoče za mene, a nećete doći ka meni da život imate. Od ljudi slave ne primam, ali sam vas upoznao. Nemate u sebi ljubavi Božije. Ja sam došao u ime oca svojega i ne primate me. Ako drugi dođe u ime svoje, nećete ga primiti. Kako biste vi mogli vjerovati kad primate slavu jedni od drugih, a slave od Boga jedinoga ne tražite. Ne, ne mislite da ću vas ja tužiti pred ocem. Vaš je tužitelj Mojsije, u koga se uzdate, jer kada biste vjerovali Mojsiju i meni biste vjerovali, jer on je pisao meni. Ali ako ne vjerujete njegovim spisima, kako ćete vjerovati mojim riječima?